Ja, det här är nyhetssvepet. Och det programmet kommer varje månad och är en timme långt. Och jag kommer nu att spela in ungefär 30 minuter. Och sen kommer jag att få internationella nyheter ifrån World at 8 från Radio Britain Online som även finns på Youtube. Det blir alltså en svensk och en internationell avdelning. Nyhetssvepet varje månad. Eh, och eh, jag tänkte faktiskt göra så att jag ska läsa lite grann från Avpixlat.info. och det är eh, krönikor från Björn Nordström bosatt sedan mer än 20 år tillbaka i USA och jobbar som lärare. Han har dels medverkat på Radio Länsman och även blivit intervjuad flera gånger utav eh, Lars Agerstig på hans hemsida via Skype. Och eh, eh, han skriver en hel del kröniker i här, eh, på den här hemsidan av pixlat.info. En annan nyhet är att vi kommer att börja med gruppsamtal på Skype. Och förutom Eh, Karpstrypan på lördagar så kommer även hans kompis också från Värmland, nämligen Jimmy, att medverka via Skype. Och eh, den här Björn Nordström har skrivit flera kröniker på apixlat.info och han är alltså bosatt i USA sedan flera år tillbaka. Och... Eh, jag ska försöka välja ut någon intressant eh, krönika utav Björn Nordström som är bosatt i USA sedan mer än 20 år tillbaka och arbetar där som lärare. Och han betraktar ju då Sverige från utlandet då som utlandssvensk precis som Lars Agerstig. Och eh, jag ska ta och välja en krönika utav Björn Rutosfrönen och Biskops sida. Och jag ska se här. Björn Nordström skriver alltså en krönika här. Han skriver alltså en krönika på apis.info 2013 09 25 varför Sverige totalt misslyckas med integrationen och USA lyckas. Sverige är troligen världens längsta integration av invandrare. Tar man dessutom hänsyn till hur mycket resurser Sverige spenderar på integration ligger Sverige i särklass i topp vad gäller misslyckanden. Floppen är total att Sverige ligger långt efter både USA och Kanada i integration är enkelt att konstatera trots att Sverige spenderar oerhört mycket mer pengar per capita än USA på just integration så lyckas integrationen i USA mycket bättre. Och eh, med andra ord, resurser är inte den avgörande faktorn vad gäller integration. Vad är det då för faktorer som spelar stor roll i just lyckad integration av invandrare? En stor orsak till att integrationen lyckas mycket bättre i USA än i Sverige är den utbredda och djupt rotade patriotismen som råder i USA medan densamma är frånvarande i Sverige. Invandrare i USA vet vad de ska integreras i. Förväntningarna finns på invandrare och invandrare accepterar att man flytta till USA ska man ta seden dit man kommer. I Kanada råder samma fenomen som i USA. I artikeln Därför lyckas Kanada integrera invandrare i Dispatch International beskriver jag just hur patriotismen i Kanada starkt bidrar till lyckad integration av invandrare. Jag fortsätter att läsa från en utav kröniker på avpixlat.info av Björn Nordström, utlandssvensk, bosatt i USA sedan mer än 20 år tillbaka, där han arbetar som lärare. USA släpper inte in speciellt många outbildade analfabeter som historiskt sett har stora svårigheter att anpassa sig till ett modernt och civiliserat samhälle. USA följer naturligtvis internationella asylåtaganden men öppnar absolut inte sina gränser för alla som vill komma in. USA satsar desto mer på att hjälpa människor på plats genom en generös biståndspolitik och även genom generösa bistånd till Förenta Nationernas verksamheter. USA anser att hjälpa till på plats eh, är att föredra framför massinvandring eftersom man kan hjälpa många fler på plats och därmed göra en större positiv skillnad. USA satsar istället på högutbildade invandrare som enkelt assimilerar sig själva in i samhället. Dessa invandrare kostar heller inte skattebetalarna några resurser utan tvärtom. Det bidrar till samhället genom arbete och skatter. Dessutom arbetar högutbildade invandrare i USA- och har därför mindre tid att dra runt på gator och torg och ställa till med problem. Amerikaner förstår att högutbildade invandrare, inte outbildade, är de verkliga berikna i landet. Det har ingenting med människosyn att göra utan enbart med en realistisk syn på verkligheten. Arbetsmarknaden i USA är betydligt mer anpassad än den svenska för de outbildade invandrare som släpps in i USA- finns det många enkla jobb som är anpassade för människor som saknar och språkkunskaper. Eh, I Sverige finns det knappt några jobb som inte kräver någon form av utbildning och kunskap i det svenska språket och dessa jobb har försvunnit sedan Sverige blev ett högteknologiskt samhälle och outsourcing av låglöneyrken drog igång avsaknaden av arbetstillfällen i Sverige som varken kräver utbildning eller språkkunskaper betyder naturligtvis att många invandrare som kommer till Sverige hamnar automatiskt hamnar i arbetslöshet eftersom många är just outbildade och saknar kunskaper i det svenska språket. Oavsett vad Erik Ullenhag inbillar sig så är faktiskt alla invandrare som anländer till Sverige inte hjärnkirurger och hjärnfysiker kärnfysiker ska det vara. Snarare den rocka motsatsen. Dessutom anländer många invandrare till Sverige som inte ens kan bevisa sin identitet, än mindre någon utbildning. Bidragskarusellen som finns i Sverige för invandrare existerar inte i USA. Motivationen att eh, invandra till USA är därmed inte för att leva på bidrag som i Sverige. Lyckas man invandra till USA får man skaffa sig ett jobb eller svälta. Att leva på skattebetalarnas bekostnad år efter år är inte ett alternativ i USA helt enkelt. En kompis till mig från Syrien berättade redan 1999 att det är allmänt känt i Mellanöstern att till USA sticker man för att arbeta medan till Europa invandrar man till för att leva på bidrag. Det är nog ännu mer sant idag eftersom Sverige ger putt till alla syrier som lyckas bli smugglade till Sverige medan USA i princip stänger sina gränser för syrier och istället hjälper att, väljer att hjälpa människor i närområdet. Med andra ord, grundinställningen hos invandrare skiljer sig dramatiskt beroende på om de söker eh, lyckan i USA eller i Sverige. Berika eller belasta. I Sverige, i Sverige daltas det med invandrare på ett sätt som inte sker i USA. Sverige särbehandlar invandrare på otaliga sätt samtidigt som inga krav eller förväntningar ställs på dem. I praktiken anser Sverige att invandrare är helt inka inkapabla och måste behandlas som små barn. Brott bortförklaras, surfplattor delas ut i desperation för att försöka höja skolresultaten. Bidragen höjs, bonusar delas ut om invandrare lär några ord på önska genom SFI. Listan är oändlig. I USA behandlas invandrare likadant som den inhemska befolkningen. Man eh, ger de resurser som krävs för att de ska klara sig direkt vid ankomst. Men sedan försvinner resurserna allt eftersom invandrarna etablerar sig i samhället med målet att de så snabbt som möjligt ska klara sig helt själva. Vilket i slutändan händer för de allra flesta invandrare till USA, ofta förr än senare. Brott eh, som begås av invandrare i USA bortförklaras inte som kulturkrockar utan invandrarna bestraffas likadant som om de vore inhemska. Lagen är lika för alla. Invandrare integreras därmed i amerikanska lagar och regler medan de i Sverige får fripass. Hyckleriet som råder i Sverige kring invandring existerar inte i USA. I Sverige är det en nationalsport att hålla på med tomt prat om godhet i USA snackar inte människor om godhet utan gör istället goda gärningar i praktiken. Uh, nu ska vi se var vi var någonstans här. Uh, amerikaner öppnar upp sina hem för att hjälpa invandrare som anländer. Amerikaner ställer upp Amerikanerna förlitar sig inte på att politiker ska lösa problemen utan amerikanerna inser att lösningen ligger hos personer de ser i spegeln. Amerikaner förstår att om man vill hjälpa invandrare hjälper det inte att sitta hemma och nedtata mot sina meningsmotståndare. Skillnader i attityd och inställning mellan svenskar och amerikaner är enorm. Svenskar markerar, amerikaner gör svenskar anordnar hackeltåg, gör upprop på Twitter. Det ligger ett träd mitt i vägen i hopp om att trädet magiskt ska försvinna. Samma sak gäller integrationen. Amerikaner kablar upp armarna och så blir det integrationsjobbet gjort. Eh, svenskar förväntar sig att någon annan ska göra integrationsjobbet. Naturligtvis bekostat av skattebetalarna. Vilket slutar med att ingen gör jobbet. Men trots allt kostar skjortan och mer därtill. I USA behövs inget upprop för att alla ska med i USA. I USA vill invandrare med ändå helt frivilligt. Naturligtvis kan listan på skillnader göras betydligt längre, men det är viktigt att börja prata om varför Sverige misslyckas så totalt med integrationen, medan USA som spenderar mycket mindre resurser per capita lyckas så mycket bättre. Precis som med Erik Ullenhags mönsterland Kanada ligger inte lösningen i en integrationsmodell som Ullenhag verkar tro. Så länge Sverige fortsätter på samma integrationslinje som nu, med enbart några hårfina justeringar, kommer integrationen att fortsätta vara totalt misslyckad. För att kunna vända den havererade integrationsskutan måste dramatiska förändringar ske i Sverige. Hela den svenska kulturen kring invandring och integration måste drastiskt förändras från grunden. Allt annat är galenskap. Eh, Björn Norström. Ja, och vi har ju ganska många kommentarer här. Eh, och en kommentar är ju att uh, USA har ju enorma ekonomiska problem. Har en kommenterat här. Brottsligheten har tydligen gått ner i USA. Jag kommenterar också faktiskt här. Jag ska ta och välja ut en annan artikel här. Och liksom eh, det gäller ju på alla områden. Eh, och, och, eh, här då ett öppet brev till Sveriges regering. Och han jobbar som lärare alltså i USA. Och den svenska skolan har problem, mycket stora problem och det blir värre och värre. Det blir sämre och sämre resultat. Allt fler går ut skolan utan godkända eh, slutbetyg helt enkelt och eh, ja, det är skandal. Och han jobbar som lärare alltså i USA, Björn Nordström. Och det är en krönika på apixat.info. Hej regeringen! Jag tittade på Jan Björklunds presskonferens angående den nyligen släppta PISA-studien som påvisar att Sveriges skolor fortsätter att dala ur ett internationellt perspektiv. Jag har förespått det i flera år. Till skillnad från Jan Björklund hävdar jag att anledningarna till detta skolförfall inte har något att göra med läroplaner, system eller lärarlicenser. Roten till det pågående svenska skolförfallet är direkt kopplat till massinvandringen från muslimska och afrikanska länder vars skolsystem är direkt usla. Även jämfört med den kravlösa flumskolan som den svenska vänsterrörelsen och media hyllar och som är en del av grundproblemet. Kombinationen massinvandring med kravlöshet har nu officiellt bevisats dödligt för ett historiskt utmärkt skolsystem. Det allra största problemet med den svenska skolan ligger i massinvandringen. Med andra ord, den mångkulturella skolan jag skrivit om tidigare, punkt slut. Jan Björklund har redan erkänt att invandring skapar problem för skolan i Aktuellt 2012. Lägg därför lägg där till beslutet att dela ut permanent uppehållstillstånd till alla syrier och ha vidöppna dörrar för somalier. Länder som milt uttryckt inte är kända för utmärkta skolor så kan man enkelt förstå vart de svenska skolorna är på väg. Jan Nordström jobbar som lärare i USA sedan 20 år tillbaka och kan läsa alltså krönika från apixlat.info. Asiatiska länder och Finland och Estland, länder som Jan Björklund nämnde i presskonferensen, har inte någon massinvandring från länder som traditionellt räknas som undermåliga, rent katastrofala inom skolverksamheten. Speciellt inte från länder i Mellanöstern och Afrika, asiatiska länder, Finland och Estland har en relativt homogen befolkning som besitter liknande och sunda grundvärderingar. Sådana länder kan alltså driva skolor baserade på värdegrunder som elever, lärare och föräldrar gladeligen stödjer såsom respekt, speciellt för kvinnor, gott uppförande, studiedisciplin och god moral, viktiga komponenter för att skapa framgångsrika skolor. Jag tror att det är otänkbart att flickor i japanska skolor ständigt kallas horor. Detta barbariska beteende som nu blivit norm i svenska skolor är också fullständigt otänkbart i den amerikanska skola där jag varit lärare i tio år. Fullständigt otänkbart massimporteras barbariska grundvärderingar till, till ett civiliserat land får man naturligtvis barbariska skolor och skolresultaten blir därefter. Om man tillåter massinvandring från länder vars skolsystem är katastrofala och sunda grundvärderingar helt saknas går det inte att driva utmärkta skolor. Sverige är ett nutida bevis på det. Om ett fåtal invandrare kommer till ett land, till exempel Finland, från länder med usla skolsystem kan det nya landet troligen absorbera dessa elever och skolresultaten kanske inte påverkas nämnvärt. Om istället stora grupper invandrare från samma outvecklade länder ständigt anländer till Sverige med stora kullar barn som ska in i skolorna och var och varannan dag året om och då är det en ren omöjlighet att absorbera dessa barn utan att skolresultaten och kvaliteten påverkas kraftigt. Bara avsaknaden av kontinuitet i skolorna leder i sig till kaotiska förhållanden. Lägg då till alla andra faktorer såsom språkskillnader, avsaknad av motivation, usla skolor i hemlandet, avsaknad av sunda grundvärderingar och så vidare så kan det bara sluta på ett sätt vilket PESA-studien också bevisar. Hade de invandrade barnen kommit från till exempel eh, länder med skolor i världsklass som Asien, Finland eller Estland hade det naturligtvis varit betydligt enklare att absorbera barnen i de svenska skolorna. Dessa barn skulle till och med säkert anse att svenska skolor är undermåliga. Alltså, beroende på hur kvaliteten på skolorna är i hemländerna påverkas de svenska skolorna därefter om massinvandring råder. Ju fler somalier som går i svenska skolor, desto mer lika de somaliska skolorna kommer naturligtvis de svenska skolorna att bli. Ju fler elever från Mellanöstern som går i de svenska skolorna, desto mer lika skolorna i Mellanöstern blir de svenska skolorna. Tyvärr är varken Somalia eller Mellanöstern kända för att ha förträffliga skolor. Ett vattenglas kan absorbera en droppe citronjuice utan att vattnet nämnvärt smakar surt. Tänk Finland. Om samma vattenglas konstant blir utsatt för droppar eller snarare en strid ström av citronjuice, tänk Sverige, kommer till ut vattnet smaka rejält surt. Finska skolor ligger i toppen men svenska skolor förfaller. Den eminente docenten Jan Tullberg. Min kommentar är att det finns film på Youtube med han eh, resonerade under frågestunden efter sitt seminarium nyligen om invandringens kostnader även i termer av att massinvandringen påverkar skolan negativt. Tullberg har helt rätt. Det finns naturligtvis en klar orsak och verkan mellan massinvandring från vissa länder och skolresultaten. Det andra grundproblemet är, den kravlösa, är det kravlösa vänsterflöderiet som plågar svenska skolor. Detta skrev jag om i Dispatch International för några månader sedan. Att låta vänsterrörelsen prägla skolan där allt ska vara roligt och inga krav får ställas och där läraren reducerats till barnvakt visat sig helt förödande. Barn behöver struktur och krav i skolan där vuxna tillåts vara auktoriteter. En skola där normen är att pojkar kallar flickor för hora hotar med våldtäkt och samtidigt ber läraren att dra åt helvete är ett svek mot hela det svenska samhället, inte minst av flickorna. Avsaknad av struktur och krav har lett till en inhemsk arbetsmiljö för lärare och en usel inlärningsmiljö för elever. Alla kränks för allt och DO-anmälningarna haglar. Så kan inte en skola drivas. Att vara lärare i en typisk svensk skola idag verkar vara en omöjlig uppgift. Ett yrke jag aldrig skulle ta om jag flyttade tillbaka till Sverige. Trots att jag arbetat som just lärare i USA sedan flera år. När jag flyttade till USA så skröt jag om de svenska skolorna. Idag skäms jag över de svenska skolorna. Till och med mina lärarkollegor på jobbet är förbryllade över att de svenska skolorna förfallit så snabbt. Min första, mitt första lärarjobb i USA var i en mångkulturell skola. Den skolan var säkerligen bättre än en svensk mångkulturell skola eftersom det i alla fall fanns struktur och strikta krav på uppförande. Flömmeriet var alltså frånvarande. Trots det efter tre år slutade jag ändå och tog ett lärarjobb i en annan kommun. Det var en hopplös situation helt enkelt. En god vän till mig som var lärare i en svensk skola i drygt tio år slutade nyligen. Hon orkade inte med den hemska arbetsmiljön som ni i regeringen är direkt ansvariga för men helt vände ryggen till. Till skillnad från Jan Björklund i presskonferensen nämnde min vän aldrig att skolproblemen är kopplade till läroplaner, system eller lärarlicenser. Problemen enligt henne är relaterade till arbetsmiljön som präglas av de två nämnda, ovan nämnda orsakerna. Och eh, den här pisa studien då eh, verkar sjunka ungefär samma takt som den svenska livskvaliteten förutspås sjunka. Och eh, livskvaliteten i Sverige blir allt sämre skrev han i denna krönik. Eh, Fortsatta från artikeln av Björn Nordström, utlandssvensk bosatt i USA, Jobbat flera år tillbaka som lärare där. Han har också flera gånger blivit intervjuad av Lars Agerstig på Lars Agerstigs hemsida på internetet. Öppet brev till journalister. Hej Sveriges journalistkår, jag heter Björn Nordström och skriver på Apixlat. Det har inte undgått någon av er Eh, de senaste dagarna har varit rätt dramatiska i Sverige i samband med debatten kring yttrande och åsiktsfriheten. Som signaturen Humanist skrev i en insändare jag pixlat med rubriken Tala med oss istället för om oss så är ni svenska journalister väldigt skickliga på att tala om människor som inte hyser de politiskt korrekta åsikterna men inte lika skickliga på att tala med samma människor. Jag kan som utlandssvensk sedan många år Eh, utan tvekan säga att det är en mycket undlig mediesituation i Sverige i med den journalistik som utövas i mina hemtrakter i Nordamerika, både USA och Kanada. Er kollega Sivert Öholm skrev nyligen den insiktsfulla opinionsartikeln i Svenska Dagbladet Aktuellt tycks tro att tittarna är korkade där han påpekade en fundamental skillnad mellan USA och Sverige vad gäller media. Under sitt korta besök i USA märkte Öholm uppenbarligen något som vi nordamerikanska svenskar redan vet och tar för givet. Att traditionell svensk media är enormt begränsad i åsikter medan USA har en betydligt större åsiktsmångfald i media. Och eh, för att Eh, bilda den nödvändiga åsiktsmångfalden i Sverige har därför alternativ media skapats och växer kraftigt. Alternativ media är endast en parentes i USA i bästa fall och definitivt inte något som påverkar den nationella debatten eller påverkar hur traditionell media agerar i USA. Behovet av något liknande som avpixlat finns i princip inte i Nordamerika. Samma åsikt om svensk media anses extrema och som istället huserar på Avpixlat, är i Nordamerika helt normala och en del av normen, till exempel kritik mot invandringspolitiken. Därför är det helt naturligt att era journalistkollegor i Nordamerika kontinuerligt representerar och även stödjer dessa åsikter som en del av deras mediavardag. För att ge ett färskt exempel på skillnaden mellan amerikansk och svensk media Richie Incognito, amerikansk fotbollsspelare i NFL och Miami Dolphins följde nyligen vad vissa ansåg vara osmakliga kommentarer om en svart lagkamrat. Kommentarer som svensk media omedelbart skulle kategoriseras som rasism utan att något annat perspektiv eller sammanhang skulle presenteras. I svensk media hade ni journalister omedelbart startat ett mediadrev med agendan att försöka förstöra Incognitos liv- hela hans släkt och vänners liv och amerikansk media agerade, agerade annorlunda och med heder. Naturligtvis rapporterades händelsen i både lokal och nationell media och spekulationer om rasism kom också upp. Incognito blev slutligen sparkat från laget. Mediadrevet och hetsen var dock frånvarande. Era journalistkollegor i USA nöjde sig med att rapportera händelsen och att föra ett sansad debatt där alla perspektiv och åsikter kom till tals precis som det som Sivert Öholm upptäckte om amerikansk media under sitt besök i USA. Till exempel den nationellt framstående svarte journalisten Steven A. Smith på den populära tv-kanalen ESPN fördömde inte Incognito utan försvarade istället Incognitos uttalanden och satte debatten i ett helt annat perspektiv än det media fann på ytan ger vi den svarte för detta amerikanska fotbollsspelaren Ricky Williams försvara inkognito i traditionell media. Fokuset var att framställa olika perspektiv på situationen och sedan låta människor skapa sina egna åsikter om det hela. Är det inte just det som är ett syfte med journalistik? Att presentera utan att påverka. Att visa respekt för folkets förmåga att dra sina egna slutsatser? Frågetecken. Det intressanta i detta är dock inte att Reven uteblev eller att spelaren sparkades. Det intressanta är faktiskt att flera svarta, just det svarta, tog den vita inkognito i försvar. Eh, trots hans till synes tvivelaktiga uttalanden till en svart lagkamrat. Perspektivet som presenterades var att situationen egentligen handlade om en svart subkultur som vita människor inte förstod men som inkognito var del av trots att han var vit. Den svarte lagkamraten var dessutom inkognitos kompis även utanför planen. Alltså det handlade till stor del om etnicitet, tillhörighet, barbariskt avklädningsbeteende och kultur och inte om rasism. Det kom även fram i traditionell media att svarta själva skapat den subkulturen och därför var lika mycket gärningsmän som offer för det språk som inkognito använde sig av. Denna förståelse och upplysning hade aldrig framkommit om era traditionella amerikanska journalistkollegor inte tillåtit åsiktsmångfald och olika perspektiv att fritt yttras i media. Låter det inte sunt med både ett journalistiskt men även balanserat perspektiv. Vidare kunde människor även gå in på kommentarsfälten i traditionell media i samband med inkognito-situationen och fritt skriva sina åsikter. Många kommentarer som svensk media omedelbart skulle censurera men som USA tillåts skrivas eftersom de anses falla inom den ack så viktiga och breda yttrandefriheten som är helig i USA. Det behövdes alltså inget avpixlat i samband med inkognito-händelsen. Alla åsikter tilläts husera i traditionell media. Hetsen och hatet mellan människor och grupper uteblev. vore det inte spännande för er journalister att arbeta under sådana förhållanden? Det ni svenska journalister kan lära er av detta är att åsiktsmångfalden i media faktiskt skapar förståelse och tolerans mellan människor. Till skillnad från den åsiktsenfald som råder i svensk media som endast skapar hat och intolerans mellan människor. Åsiktsmångfalden skapar balans och därmed harmoni. Och USA är betydligt mer balanserat och harmoniskt än Sverige, både medialt och som nation. Jag hävdar att ländernas respektive journalister direkt bidrar till ländernas respektive balans och harmoniska tillstånd positivt som negativt. Sverige saknar numera både balans och harmoni. Ni journalister har aktivt skapat detta problem, surrealistiskt ingenmansland. Eh, ni är därför en del av lösningen. För att återgå till poängen med detta öppna brev till er journalister. Den slutliga lösningen för att normalisera det numera kolossalt uppskruvade och hetska tillståndet som råder i Sverige ligger i, inte i fortsatt hets, isolering och förföljelse av meningsmotståndare. Lösningen ligger istället i att direkt samtala med oss. Att låta våra helt normala åsikter om den politik som förs i Sverige få regelbundet utrymme i traditionell media som en del av vardagen, precis som i USA. Då skulle ni dessutom inte behöva oroa er för avpixat hela tiden. Behovet av medier som avpixat skulle försvinna. Och han söker därför kontakt med ledande journalister på de stora medierna och eh, tidningarna. Och nu ska vi övergå till en internationell avdelning cirka en halvtimme framåt från England, Radio Britain Online. Vi ska välja ut ett litet avsnitt här, en del från eh, World at 8. Här kommer World at 8 från Radio Britain Online. Cirka en halvtimme framåt. councillor suspended from party for offensive communications. Labour councillor stole £100,000 from St John's Ambulance. Benefits for asylum seekers, a tale from two news channels. Anzacs airbrushed out of World War I to promote multicultural UK. Boss snapping, a criminal offence rarely punished in France. We want a United States of Europe, says top EU official. Nick Griffin from the belly of the beast. Australia PM M. Tony Abbott defends asylum policy, closed book. Aldi removes racist Australia 1788 day t-shirt from stores. Moroccan legislators propose amending laws allowing rapists to marry victim escape, to escape trial. Brand expansion, China's race to conquer world markets. Thought for the day, I am banjaxed, are you? And finally, sex insurance. UK News Labour councillors suspended from party for offensive communications. Two Luton Labour councillors have been suspended from the Labour Party over alleged comments made on Facebook. Husband and wife Mohamed Ayub and Nasim Ayub are both councillors for the Biscot ward and Nasim is a member of the council's executive committee. Allegations were made about the couple shortly before Christmas concerning their use of social media sites. An East of England Labour Party spokesman said, Following allegations about comments made on Facebook, Councillor Mohamed Ayoub and Councillor Nassim Ayoub were suspended from the Labour Party. Bedfordshire Police confirmed that they are investigating potential offences under the Computer Misuse Act 1990, Unauthorised Access, and or Malicious Communications Act 1988, Send Offensive Communication, Incite Racial Hatred. World at eight. It's all happening in Luton this week, my friends. Listen to the thought today. Strange media steer clear of Muslim race hate crimes, isn't it? Labour councillor stole £100,000 from St John's ambulance. A former Labour councillor who plundered £100,000 from a branch of the St John's ambulance charity issued a public and unreserved apology as he was jailed for a year. Geoffrey Hammond, 50, resorted to dishonesty after struggling to meet spiralling interest on debt repayments for loans and credit cards. Hammond represented the Higham Hill ward in Stowe, East London, while working as a trusted executive officer at the Fellowship of St John's Trust Association. But after falling into debt, Hammond plundered £99,493.39 while responsible for managing the operational and administrative side of the charity, including overseeing accounts and records. Benefits for Asylum Seekers, a tale from two news channels. Sky News focused on asylum seekers given homes and benefits were found to have iPads, mobile phones and flat-screen televisions, despite claiming they were destitute, reporters found. The National Audit Office found migrants seeking permanent asylum in Britain were earning an income above legal levels required for them to be given housing and, and payouts. Flat screen televisions indicates asylum seekers could have a greater income. As of April 2013, the Home Office provided accommodation for around 23,000 asylum seekers, with around 60% receiving financial support from the department while the BBC goes with private security firms G4S and Serco have placed asylum seekers in substandard properties, according to a report by the National Audit Office. A report on contracts awarded by the Home Office also criticised the length of time taken to house asylum seekers. Three providers, G4S, Serco and ClearL, signed contracts in March 2012 to fund housing for destitute asylum seekers. The move was intended to save around a million over seven years. But the NAO has found out that in 2012-2013 it achieved a saving of only £8 million. World date. And Sydney Carton said, It is a far better thing I do, etc., etc. My version on housing asylum seekers, of whom there are none, no housing at all, no room in, nada, near, no. We have homeless and destitute of our own. We don't need to import them. Anzacs airbrushed out World War I to promote multicultural UK. There are fears down under the sacrifices of Australian and New Zealand troops during World War I will fall victim to an Anzac whitewash driven by domestic politics this year, which on World War I commemoration did not mention New Zealand once. Instead, staff from departments and cabinet offices have been, have been told to concentrate on British Empire contributions by soldiers from countries such as Nigeria, India, Pakistan and Bangladesh. The Anzac whitewash comes despite the 62,000 Australians and almost 30,000 New Zealanders who died in the Great War fighting for the British Empire. News Corp Australia has learned in a blatant politicising of the anniversary, Whitehall officials in London have been briefed to push the efforts by the so-called new Commonwealth nations in a bid to win political and economic favour in multicultural Britain. World at Eight, a form of toadying to eth- ethnics that only the Brits can achieve, that of altering everything that has gone on many years before, and without which we would have either had a German or a Muslim government now. Oh, well, come to think of it, <laughs> nothing has changed, really. But owing to the advanced age of my father, one of my half brothers was an Anzac, he had a marvellous singing voice, but the Turk shot him in the throat at Gallipoli, and he was two days hung on the barbed wire dying. So excuse me if I think he would not be laughing in his grave now. European news. Boss napping, a criminal offence rarely punished in France. Disgruntled workers at Goodyear France held two members of their senior management team captive for around 30 hours this week in a bid to force the company to increase their redundancy pay. The latest case of boss napping has revived a debate about a potentially serious criminal offence which, though punishable with up to 30 years in jail, is rarely, if ever at all, sanctioned. In France, boss nappings occur from time to time when the workers can't take any more, says Jean-Claude Mailly, General Secretary of the Force Ouverte Trade Union. World at eight. Oh, so like the sodding guillotine, it's forgotten and allowed. Lovely. Lesson to bosses, unions and peasants rule in France. What happened to liberty? We want a United States of Europe, says top EU official. Voters must decide for or against a United States of Europe during EU elections this spring, says Vice President of the European Commission. A campaign for the European Union to become a United States of Europe will be the weapons against the Eurosceptics, Brussels' most senior officials have said. Vivian Redding, Vice President of the European Commission and the longest serving Brussels Commissioner, has called for a true political union to be put on the agenda for EU elections this spring. World date. The best hope for this is that France and Germany excluded, plus all of UKIP, at least three quarters of those already in situ in Brussels and Strasbourg. That makes for a friendlier organisation. I now hand you over to Griffin, who is speaking to us from Athens, and it is a very, very short message of apology um, and he will be with us next Friday. I've got to be really quick here today because I'm recording this in Athens. So I'm here because I've, invited, I've been invited by Golden Dawn to a press conference that they're calling a lot of press here. I'm about uh, they're announcing that they're taking the government to the European Court of Human Rights in Strasbourg over the appalling repression to which they're subjecting uh, the nationalist movement Golden Dawn. Uh, I've got to go down there now, or I can say is that nationalists have to stick together because if the ruling elite in Greece are only catspaws for uh, the banks, the European Union in particular, if they can get away with crushing nationalist movement in Greece, then anywhere where radical nationalists are really offering an alternative to an increasingly disillusioned public, the same thing will happen there. So it's absolutely vital that we real nationalists stick together, stand together, and ensure that together our time will come. Thank you, Nick. Continue the good work. World News Australian PM Tony Abbott defends asylum policy closed book. Australian Prime Minister Tony Abbott has defended what critics described as government secrecy over asylum policy. Officials have, in recent days, refused to comment on reports that Australian naval forces had turned back at least one boat to Indonesia. Asylum seeker accounts have also alleged mistreatment by Navy personnel. Mr. Abbott, who promised a tough line on the asylum issue when he took office, said restricting information flow boosted operational enforcement. I'd rather be criticised for being a bit of a closed book on this issue and actually stop the votes, he told local media. The point is not to provide sport for public discussion. The point is to stop the boats." World at eight, I like this man. To the point with no PC waffle. Stop the boats should be our creed, not open up to all, which is costing us dear in this country, and worse, because no one really apart from us nationalists are putting their heads over the parapets. Aldi removes racist Australia 1788 day t-shirt from stores. German discount supermarket chain Aldi has announced it will remove its promotional Australian Day t-shirts and singlets from its stores in Australia after an outcry on social media, local media reported Wednesday. A number of Twitter users on Wednesday called for the t-shirts and singlets designed with a slogan that reads, Australia established 1788 to be withdrawn from the sale after deeming it racist and culturally insensitive to Indigenous Australians. World at 8. The only original Australians probably couldn't even afford Aldi, and the white ones don't care, so that just leaves the flotsam and jetsam of Asia, Africa and Europe. Boycott Aldi. Just how far would Abos have progressed without white influence, however badly they did it? Would it be a country the rest of the asylum seekers of the world wanted to go to? I doubt it. In the case of the Germans, hypocrisy is the devil's best sin. Moroccan legislators propose amending law allowing rapist to marry victim to escape trial. The Justice and Human Rights Commission of Morocco's parliament has proposed removing a paragraph from the penal code that allows a rapist to escape prosec- prosecution by marrying his underage victim. Thursday's move came a year after the Islamist government promised to amend Article 475 of the Penal Code, and nearly two years after a young girl committed suicide after being forced to marry her rapist. Her parents and a judge had pushed the marriage to protect the family's honour the suicide of 16-year-old Amina Al-Filali after seven months of marriage to the 23-year-old she said had raped her, shocked the country and spurred calls to a legal change. Parliament must now vote on the Commission's call to remove that paragraph from the Penal Code. Brand expansion. China's race to conquer world markets. Chinese firms have embarked on a quest to conquer the world market. Several have already done so with the help of Western know-how. Established rivals are making the mistake of underestimating them until it's too late. Twenty years ago, China exported six cars. Last year, it exported a million. Marketing expert Nilalia Kumar speaks to Spiegel about the impending global ascent of brands from emerging economies. World at eight. No, we didn't underestimate them, we overestimated our peoples. The Chinese may produce in quantity, but their quality is sadly lacking, and in short, usually bloody awful. We've made it in the Western world that you have lost your choice and that everything greedy and stupid retailers are bringing in is made in China or Taiwan. It is our manufacturing and jobs that have suffered in this world-wide push for China to make millions and not us. Boycott Chinese goods, but then who said we were that clever? Thought for the day. I'm banjaxed. Are you? In the words of that well-known and funny Southern Irish guy, I am banjaxed. Why, you may ask, am I, the most cynical of cynics, banjaxed and perplexed? Well, of course, I have to add that as a racist cynic to boot, you may start to understand soon. Now, we all know there is one law for the ethnics and one law for us so-called indigenous peoples of this land, to which at least one side of my ancestry hails from. Now, the poor old plod, for which I used to have a lot of time, and in truth still do, as for the main, they have a bloody awful job rather like our armed services. You know, sent out unarmed and unprepared for actual conflict, and when they do have to kill or maim someone, they're brought up short. We in the UK are totally unprepared for a soldier or a police person to actually defend us or themselves. It doesn't sit with our liberal views on life as it should be lived around 60 years ago. Regarding the shooting of Mark Duggan in 2011, now, although the milk of kindness doesn't run within this breast, I am not a complete monster. If any of my children, even the ones who strongly disagree with my politics and make their point very clear, were killed, I would be in a straitjacket or worse. To lose a child, whatever age or whatever ethnicity, must be the worst thing in the world. So what I'm about to say does not imply that I have no sympathy for the mothers or fathers of children who have been killed or murdered by anyone whether the establishment or individuals, at home or abroad. What annoys me is the media publicity and the general fuss made over Duggan compared to the lack of fuss or media publicity over Lee Rigby. Comparisons, I know, are odious, and no one man is like another, but look at the facts. Duggan, already a father of six children at 29, was a known member of a black and mixed-race gang. He was known to the police. He wasn't a Muslim terrorist, which means he would have been left alone. He had a gun, and whether or not he threw it out of the car is relevant. Many of our unarmed police are shot or stabbed by people who are apparently not armed. If I had been there, with that distance between me and a car with a known gangster in it, I would have shot to disable or kill without thinking. He was in public on a public road, and we all know that drive-by shootings are not media worthy, but they happen and are on the increase. Who knew where he was going and why he had apparently brought a firearm? Surely not to wave it around and spray water from it. The unfair part is that they shot Duggan to kill, and yet they only shot a black African wielding a machete and a gun to wound. But then Duggan was half white and non-Muslim, wasn't he? Look at it that way. Hell, the police shoot unarmed white lawyers sitting in their own windows, don't they? What did his prolific family expect? A rap on the knuckles after the St. Lawrence affair? The awful riots that followed were just an excuse for a massive proportion of the ethnic communities to riot, let off steam, bust up shops and houses and loot. And whether you like it or not, the majority of those looters were black or Asian or mixed race, alias the stupids of the UK and arranged, like all good demos, the G8ers, the anarchists, the anti-this and the anti-that by the very expensive mobile phones or PCs. So all is not lacking in the technical department, is it? If many had this knowledge, they could get a job, couldn't they? Being ethnic, that would positively guarantee it in this country. So we have the media trying to calm down a situation which is really dead from the neck up and the waist down. The Muslim communities won't allow Africans, West Indians or mixed races to interfere with their businesses, shops, restaurants, sexual prostitution and drugs, so that just leaves the poor Hindus and Sikhs. The Russians and Eastern Europeans won't allow any intrusion or riots to affect their sex trade and drugs, so apart from a few still remaining sports and electrical outlets, it all looks a bit dodgy for winter riots, doesn't it? No one rioted after Lee Rigby's truly awful murder, and indeed when we and the British National Party did a small demo in remembrance, we had all the anti-racists, anarchists and the rest of the great unwashed out in full force against their own kind. Short in short, for the murder of a young white soldier in broad daylight. That was what they turned up for in full force. In reality, for the Muslim murderers. Or that is the way it looked to the rest of the world and me. How idiotic and racist can you be? Because that is what it is. True racism, when you applaud the killing of one ethnicity by another ethnicity, that is what those riots and the media are portraying racism against their own tribe and it doesn't sit very well with me. I was sent a link to this demo, and on it, a so-called interview of one of the masked, but not enough, women. She was a real doozy. Barely coherent, she attacked us as being racist, that old tribal mantra, but then out came the true reason why some village has lost its idiot. She said, I think, that because of all the ethnicals in our country we now had curry, and she loved curry, and the Italians because of spaghetti. I thought to myself, now that's a very good reason to get your ass up to Westminster and provide a noisy backdrop in memoriam of a dead soldier. Only the UAF searchlight or, an- or anarchists could dream up that as a publicity stunt after Lee's murder. I, although very tribal, do not judge a man by his colour. I judge him by his actions, or his country's actions, or his tribe's actions, as no man is an island but not his colour or his religion, unless his religion, like Islam, makes a man he is and makes them the sort of humans that many of them are. I feel, although a young man lost his life, he was on the well side and just chose the wrong side. I don't feel that way about militant I just feel hatred for them and their ideology, but also that we as a country seem to be prepared to put up with that rather than a young guy sitting in a car with a gun. All three lethal to the public, but only one has paid the price. The police, when seeing that no members of the mainly ethnic public went to Lee's aid, should have shot to kill those two men. They were armed and dangerous, but, however, black and Muslim. We seem to be overlooking to a vast extent the impact of Islam and its creed on our thinking. Despite the many illegal food businesses being run in the UK, most with nefarious impacts on us as customers and consumers, very little is mentioned in the press about them. However, as promised, Luton yields great results, that Islamic ghetto stuck in the middle of the UK. From Luton today, I quote, a man has been fined more than £5,000 for running an illegal poultry cutting plant in Riddy Lane. Shahbaz Khan, 36, of 157 Dallow Road, processed chicken without permission in garage, which official, which council officers found to be unhygienic and closed it immediately. It goes on to describe a splint wooden pallet covered in greasy cardboard was used as a cutting surface for the surface for the meal, and the garage wall was covered with a tarpaulin sheet stained with blood and dried on chicken flesh. The fridge door handle was dirty with dried on chicken flesh and feathers. Flies were crawling over a wooden cutting board. Butchers were wearing stained in grease and blood, and there was a bag of filthy butchers' aprons encrusted with scraps of chicken flesh. Outside the garage, eight, 38 crates of chicken waste, including skin, bones, and feathers, were piled up and covered in blue bottle flies, with blood dripping from the crates and running over the pathway. When interviewed, Khan said the meat was being prepared for a wedding the following weekend for up to 300 people. Khan failed to attend court in September 2013, so a warrant was issued for his arrest. Now, you don't want to see the pictures, but I can only imagine the way those hundreds of chickens met their death, and it ain't pretty. Khan won't be shut down, he'll just reopen another Muslim's back garden, as this method of killing animals is now endemic in this country, and no one has the guts to stop it. Another thought is that if this had been an English butcher, he would have been publicised at a zoo and shut down immediately. Who provided the poor chickens? Who is taking chickens literally from our mouth to theirs? And don't think he's alone. They're all at it, even though everyone sells so-called halal meat, and we're all being forced to eat flesh not prepared in the fashion we would like. They are still doing the old home cling. You would have thought the RSPCA were hot on this, but of course they mustn't rock the boat any more than the local police or food inspectors would do. If Jewish, the shite would hit the fan as well although at least in kosher killing they do not hang the animals upside down to prolong the agony of bleeding out longer as the heart rate is increased by being hung. So we have the police and media favouring Islam, and even the anti-nationalist people doing the same. Does no one anywhere want to stand up for what is English any more? Are we that frightened? Are we that cowed? Are our police so frightened of being called racist that they would rather not act at all? Because as far as I can see, the greater sin is allowing a sin in the first place to occur. Laws should apply to all men, and in a multicultural country, they should apply to all cultures, creeds, and colours, not just one, not just ours. And finally, sex insurance. No apologies for this, a weekend laugh. Please listen to a list of companies below catering for most tastes for sex insurance. Sex with one's wife, legal and general. Sex on the telephone, Sex with a partner, standard life. Sex with someone different, go compare. Sex with a lady of generous proportions, more than. Sex on the back seat of a car, Sheila's wheels. Sex with a potbird, privileged. Sex with a prostitute, commercial union. Sex with the maid, employer's liability. Sex with an AP, saga sex resulting in pregnancy, general accident. And finally, sex with a transvestite, confused.com. You've been listening to The World Date. I am in Mozart and I and the team at World Date and Radio Britain wish you all a very happy, a very safe and a very dry weekend. Ja, vi har lyssnat till nyhetssvepet från Gjallarhornet. Första programmet för januari månad 2014. Programmen är cirka en timme långa och det är en svensk del på cirka 30 minuter och en avslutande del på cirka 30 minuter från Radio Britain Online, Word at 8 eh, radiobritain.info och de finns också på Youtube. Vi ska se här. Vi har några minuter kvar eh, tills vi har kommit upp till en timme. Och vi ska därför ta och bjuda på musik med Roland Sedmark. Alltid hör man samma visa om att allt var bättre förr. Alla vill den tiden prisa. Men jag frågar varför. Inte var det särskilt festligt utan tv, bil och flyg visst var det väldigt prassligt Läsa Piff och Paff i smyg Men nu är det bättre Bra mycket bättre Nu finns Kurtan och Roxette Gunde Svan, Kebab och Beck Nu är det bättre Bra mycket bättre Inga långa trista dagar finns längre var Förr så fanns det inga parten Ingen grillkorv och när Lill-Babs fyllde 18 Då fanns ingen svensk toppshit Grammofonen fick man veva Och var timma byta stift Stackars den som då sågs leva Ut i synd, men ej var gift Nu är det bättre Bra mycket bättre Nu finns Kurtan och Roxette Gunde Svan, Kebab och Bert Nu är det bättre Bra mycket bättre Många långa trista dagar finns längre kvar lovat dem min farfar växte upp Och det fräckaste man såg var några hönor och en tupp Då fanns inte diskoteken, bara gittermugg och stepp Samlingsplatsen var vid eken, dit man gick sju dagar sträck Men nu är det bättre, bra mycket bättre Nu finns Kurtan och Roxette, Gunde Svan, Kebab och Beck Nu är det bättre bra mycket bättre Inga långa trista dagar längre kvar Ja, nu är det bättre Bra och som sista låt ut så kommer en häftig låt med Kurt Olsson, eller skådespelaren Lars Brandby som ju blev sjuk och gick bort. Han blev väl kanske bara 67 år någonting va? Kurt Olsson, med de som har snott hans väska på tågstationen i Göteborg. Och sen är programmet helt slut. Nyhetssvepet för januari 2014. Hej tillgrep en väska i grönt i kön på centralen igår. Ge tillbaks den igen, jag gifte mig idag, sen far vi till sol och vår. Och väskans innehåll rent personligt och är av ringa värde för er. Så öppna den så ser ni sen att jag behöver den mycket mer. Ge tillbaks, ge tillbaks, ge tillbaks, ge tillbaks, ge tillbaks den till mig snart Diskretion, hedersak, om ni ger den tillbaks till min bröllopsresestart Och det vore väldigt Zon som tillgrep en väska i grön i kön på Centralen igår. Och skynda på om han hör min desperata bön, snart hänger det ju på ett hår. I väskan låg en ny blus, en bikini i vitt, en sexig blåsa till fest. En negligé man knappt kan se, och den begriper jag ju allra mest. Ge tillbaks, ge tillbaks, ge tillbaks, ge tillbaks, ge tillbaks den till mig snart. Diskretion, hederssak, om ni ger den tillbaks till min bröllopsresestart. Åh, det vore väldigt rart. Åh, dess veckans innehåll rent personligt och är av ringa värde för er. Så öppna den så ser ni sen att jag behöver den mycket mer. Ge tillbaks, ge tillbaks, ge tillbaks, ge tillbaks, ge tillbaks den till mig snart. Diskretion hederssak om ni ger den tillbaks till bröllopsresens start. Och det vore väldigt rart.